gaizki abiatzen da Frantzenfo telebista katearen zat. Takit kusi duzuen, telebistan niduriz bada kate berri bat. Arduan, nik ez dutoino begiratu, uh, telebistarik ez baitut etxian, maliruski. Baina eh, hainitza ipatzen da egan azken egun hauetan telebista kate hau, informazio kate hau. Frantzes telebista publikoak bestek baino hobi hobeki egiteko pretentzioarekin sortu zuen naski, egiazko informazioa ateratzeko eta ez BFM TV edo ITL bezalako jokoetan sartzeko hainitz kritikatuak diren bezala. Informazio etengabea, landu gabe, azkenan sortuz informazio bat, informazio ez dena eta publikoa era erakartzeko edo elikatzeko olako informazioekin. Bon, Utsegina, eh? naski. Gaizki abiatzen baita franzen fo kate berri hau. Lortu baitu lehen telebista kate izaitea bai informazio faltsuen edatzeko. Eta hori, ez da haien horretan. Franzen izena duen irratiak, salatu du, justuki, telebistaren egin moldea. Eta sustut ez du nahi bere irudia irratiarena lotua izan da dit telebistaren ari. Eta bai, bomba alerta izan zela, Atera zelarik adibidez. Hainitza ipatu da, baiketa bat izan zela, dirazi zuten Franceskatean, uh, eh, lekukotasunak ateratuz, uh, lekukotasun faltsuak, eh, entzun zituztela tiro batzu, eta azkenean etzen tirorik itzan, ez baitzen baiketarik izan. Eta hortik ateratzen da, behiratiak alderantziz, etzuela olakorik erran. Eta bai, haiek segurtatu baitzuten informazioa edo egiaztatu baitzuten telebistak aldiz deus. Eta informazioa faltsua zen dakizuen bezala. Beste kasu batean ere, sortzi hil izan zirela eraso batean errantzuen Franzen Info telebistak. Sortzi hil. Bai, benen ez, ez ziren sortzi hil baizik eta sortzi zauritu irratiak adirazi zuen bezala. Gaizki abiatzen dira. Irurogei gazetarik, beraz Franzen Fokoek salatu nahi izan dute hori eta haien irudia, irratiaren irudia ez dadin zikindua izan telebistarena bezala eh, telebista hau zigatia pitz zumatan dizraiten dut zetori Anzten da, anzten da, biztan da. Alzheimer, gaipatu nahi nautzien ere, eh, gaur Alzheimeraren nazioarteko eguna baita. Eta biztanda ez naiz egoiten al bideo hau aipatu gabe joan den ostiraleko goizberin. Egia erran jadanik aipatu nuen, baina zinez balio du, eta gaur nola ez, eguna hor baita, alzaimogaren eguna berriz horretaraziko dautziaten zunetzen nuten entzat, eta ikusi ez duzien entzat orain diken. Txilen filmatua izan da Joseberen uh, biziaz, gaur egungo zahar etxe hortan Alzheimerarekin bizi dena beraz, eta, uh, be, dakizuen bezala, memoria arazoak sortzen dituena, biztan dena besteak uh, beste. Kustekoa, filma dokumental baten zati laburra da, maite alberdi Txiletararen eta Lituaniako giedre zikite arteko elkarlanaren emaitza da. Hemen dokumentalaren helburua zahar hartzaroak edo alzaimeraren moduko gaitzek eh, dakarten memorioa galtzarekin, oroimenak ala ere atxikitzen dituztelarik New York Timesen iritzi sailean, beraz, lehen agertzen da bideo hau, Josebe Etxeguren larogeita amalau urteko errenteria garena. Nazi el año 1925. Azake ah, la cuenta, bera. <laughs> Entzuten duzie, beraz, eh, espainolez eh, ari da hemen, eta bere zaharretxeko eh, batek, erraiten diolarik, bitxi zela adin hortan ere, maite zuela mintzatzea, egiazko Espainiol bat bezala, edo egiazko Espainiol emazte bat bezala, eta bere erantzuna segidan agertzen da, reflex bat bezala azkenean. Eta raro, porque usted es buena pa, pa, hablar, como buena española. Como buena vasca. Que vasca, niña euskalduna, errenderiko alaba. Aquí bueno, se habla castellano y punto. Está, bueno, muy bien, por eso sí, en vasco. Ara hemen bere erantzuna ikusi, eh, alzaimogarekin, ala ere, op, euskararena, eh, reflex bat bezala ateratzen da, eta beste zerbait aipatu onduan, eh, ikusiz bere parekoak ez dula, sobera maite euskara hizkuntza, eh, dela izkuntza, eta agurtzeko momentuan, Josebe berriz, tak, berriz pizten da. Bueno. Ondo izan. ¿Ah? Hondo y sal. Que esté bien. Pero hablen castellano, cúrtela, con hablar en vasco. Hala, hemen behiz, entzuten duzie, olazko gatazkatxo bat. Zati labur bat da, hau bainan zinez balio du ikuste osoki, horren erdi irauten du. Bo aldiz, espainolez mintzo da Joseben, entzuten duzien bezala, eta inglesez dira azpitituluak. Lasai, nik ere izkuntzauek ez ditut bereziki ongi menperatzen, bainan hori gabe ere balio du, e, ulertzen baita orokorki, eta be ikusten da, la ere, naiz eta aipatzen dugun be izkuntzaren edertasun hori, eta nola Txileko emazte hori Euskal Herriari beti lotua den, eta bere eh, oroitzapen horiek diren ateratzen, eh, be, alde ilunak ere agertzen dira dokumental hortan. Bario du, naiz puntu eusen atxaman duzia naiz plusen edo sustatun edo sare sozialetan denetan dugu Josebe antikontinente deitzen da talde hau kafezianuro proposatzen dautzet ondotik laster narua gorostiagaritza. Hori probatu beharra eta gauak kontinente deitzen da talde hau, iruñarrak eh, dira, pop doinuak, entzuten duzien bezala, ez dut orako informaziorik atseman egiaran gehiago momentuz, kongo hitu gupentsatzun eta aski fite talde hortaz disko berriak hasten dira, hasten dira ateratzen entzuleak azoka urbiltzen erarik, durangoko azoka abenduan, bai, binan, orain hasten dira disko iragarpenak eh, musika hortan bego ondartzako bidea hartzen dugu zurekin naroa gorostiaga entzularen iritzian. Endaiako ondartza maite dut. Punta batzetik bestera, soko burutik dunbarrietara ino, iru kilometroko luzera duelako. Ibiltzeko ondartrinkoa eta uin luzeak igerian eta itxaskirolen egiteko bikainak dituelako. Bidasoa bazterrean delako, ondarribia irun edo talesakatik urbil. Baina ondartza baztegean dutxak eta ogunago komuna ere badirelako. Gogokoa dut, ondarraitzen Euskara entzuten baita. Ondar urean eta bozgorailuetan ere. Ipagaldeko Euskalkiak entzuten dira, baita egualdekoak ere, frantsesaren ondoan edo gaztelaniarekin batean. Endaiera ere entzuten dela diote batzuek. Entzuten den gaztelania nafar azentu duna da batzuetan. Hego Amerikakoa ere beste batzuetan. Alemaniera, Arabiera edo Errumaniera erentzuten dira ahtetan. Ez baitira turistak bakarrik endaiako ondartzan, baizik eta inguru egietako langileak pausan ere hor baitira. Endaiako ondartzan jende gehienak bainu jantzia darama, emazte batzuek titipoltsa gabe, beste batzuek burua eta gorputza aski estalirik dara matzate. Bainan beren alabek ez, eta ondartzaz goza dezakete, eta inguruan direnak ikus ditzakete, eta ondagaitzen biluzik dabilen jende ere bada, ondartza zati batean bederen. Ondartzan gustuko dut ere familia bereko ama surfean ari dela ikustea, aita haurekin jostetan ari den bitartean. Beste tokietan bezala ondartzako jende batzuen bainu jantziak, bainu jantzia besterik ez dira. Beste batzuenak aldiz ageri da kario pagatu dituzten jantziak direla. Batzuek azken puntako kiro jantzi do tresneriarik modernoenak ekartzen dituzte ondartzara. Beste batzuek aldiz lo egin nahi dute, eguzkitan bakean. Baina marea goian delarik ezinezkoa da. Toki gutxi izanik, udan jende guziak metatzen baitira. Eta auzo oialekoen solasaldiak nahi gabe ere entzuten baitira. Bo, matzutan iringarri izan daiteke ere. Ondartza ondoko txurro saltzailea ere atsegina da. Beste saltzaile batzuk gutxiago. Anistasuna, elkar bizitza eta elkarren errespetua lantzeko toki bikaina da endaiako ondartza. Eta batzuetan, itsasoa kesatu izan da. Neguko enbata eta uin bortitzez dena xeatu izan du. Abisu bat eman nahi izan balu bezala, natura, jenden arteko harremanak eta elkarren errespetua hauskorrak direla eta zaindu beharrekoak direla horretarazi nahi izan baligu bezala. Naroa gorostiaga mil esker zuri, markorekin txizan Eta ara, gurekin dugu, Marko, berriz ere bihazte berantagoa txaldeon. Txaldeon, bai. Eta berriz ere atelieran. Bai, bai, tranquil, eh? Bai, nizangoa bai, ez baita konpondu, horren dik, horren segitzen dugu ene atelieran. Zer duzu eh, zure belagun hortan ez dut oinu lehtu? Ah, uh, eh, platuti biel frakturatu, bai, hau da. Da, ezur bat, uh, nahi eta, bo, hala, Zuk ez duzu utzi nahi joiten? Ez, hori da, eta berrik joan dut, eta atxiki bat dut. Bakian, gusuan, hemen, zure eta hilegean, ere, hori jende zure etxera da, eta zu etxera mugitzen. Hori da, hori <laughs> da, eh, fraktura alferra izateko. Kafea egiteko ere, ezin baitut, eta dena, orduan, bai, da, bai. da, hori da, hori da, hori lan egin, ezin dut, eh, lan egin behar baitut ere, eh, artistok, uh, behar dugu piskat lan egin dirua, piskat lortzeko, ha? hala. bi makilekin kanpoan izaten aliniz hor, uh, oto, emai ez, ez, ez, ez, Eta etzanik posible da, Bai, posible da, zerbait ongi presetan, nik ezin dut, ara ere, behar dut postura berezi bat lan, egiteko. Hor, eh, ikusi nuen eta tratatu nuen piskat um, eh, kaligrafi, eh, kaligrafia, eta txinan edo japonian edo, uh, kaligrafi ten dutenek behar dute postura landu. Postura da, da garantitxuena, Ez dut nik kaligrafia eta, ben, bon, ohartu nahi zen nintzela ene ongi ematen, ez, ez nuen nuela ongi marazten al. Bon, eta selfieak egiteko aldiz ez da problemarik hor? Euh, bai, nik erabiltzen dut uh, erabiltzen duten euh, webcam. Ah. Hori, ah. nuen lehen Marcos Play. Bai. Hori bai. Bai, bai, bai. Baina bon, bada fenomeno handi bat. Berba, orain erraten da, er, erraten da dela fenomeno pasatua, selfia. Ah, ah bai, bai. Hori erraten da. Baina, bon, uh, galdera hainitz posatzen eh, ditu uh, teknika unek, eta, uh, adibidez, zer hartzen du duzu, uh, selfia eten mhm. Zu, edo, adibidez, Eiffel, Dorea, parexen. Zer da importantena? Mhm. Zu, edo hartzen du duzunak gebelean. Ega, ja, selfiak da gehienetan, bon, zure burua hartzen duzu argazkitan, baina, bada, uh, bain txegur, sailkatzen alita badira, beraz, selfieak nun gibeleko uh, irudiak importantzia duen, adiez, Eiffel dorea. Baina bo, argazkia gaizki bali da, ez da Eiffel dorearen gatik izanen, zure horpegia gatik izango da, ez? Bai, eta nik gendik den dut, eh, ea zer da importanteena. Eta txeman dut interneten eh, bi artistak. horiek uh, galdera honi uh, errantzun edar bat Hori, bai. Zenta, estepenean, selfie bat egiten duzu erik, adibidez uh, Eiffel dorea nahi baduzu ikusi, zu, zeu ematen duzu, zure burua, orduan bat dira, zuretako bi elementu importantenak da dorea, baita ere, zure aurpegia. Bai. Bi hori horiek sekatzen dute Parisen edo munduan, eh, leku uh, eh, ondienak, argazkitan, haien gorputza turisten argazkitan agertzeko. Ah, fotobomb, ez da hola Fotobomb ez dakit hori duen, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Ez dakit, ez. dakit, ez. hori dela fotobomb da, beman ezan ikusten duzu uh, norbait, be, familiar gazkietan hartzen, eta zu paf gibilan jartzen zira fotobomb. <laughs> Ah, dos, bai. Fotobomb, bai, hau da, bai, me artistikoagoa da, eta haien uh, prozesua da, hartua izan den argazkia bihurtzen da, Adibidez, uh, dorea ez da uh, gauza importantena, zelfia ez da gauza importantena. Argazkitan eh, diren elementu uh, importantenak aldatzen dute bi artistek. Argazki bat, zelfi batean, normalki bada efeldorea eta pertsona bera. Eta efeldorea ez da importantena, pertsona bera ez da importantena, da bestea, sartzen dena artista. Bai, artista horiek eh, sartzen uh, dira argazkietan, eta argazkietan elementu importantena aldatzen dute. Haibiz, azen duzu zuk argazki bat zuri buruarekin eta mm. dorearekin, uste duzu argazki importantena da dorea baita ere zuri aurpegia. Bai. Aldiz, oiek ez, sartu eta gero, zure burua eta dorea kentzen da, eta importantena da, elementu importantena da haien postura argazkian. Eta bat duzu adibide bat, ulertzeko pixkat? Lehenik segatu behar dira eh, haien eh, eh, izena, Emili Brut eta Maxim Marion, horiek dira artistak. Ez dute postura berezidik, eh? ematen dira argazkian. Eta argazkiaren elementu importantena, kentzen dutute haien postura edo haien uh, egoera da, bihotzen da elementu uh, uh, importantena. Ba, du, piskat fotobombari, eh? Piskat inkrustatzen dira argazki bai. batean, eta eh, eta azkenean, ba. oiek dira gehiago ikusten, uh, ideia bai, no? Klik, klik, klik. Hemen dira, ikusten duzu. Hor, gida sakrekor uh, eskaleren pean, mm -hmm. eta ikusten da bi txinartara edo, eta, eta gibedean uh, Notre Dame. Bai. Argazkia hartu duenak, erraten du, argazkia guntan, elementu eh, importantenak, da, egon gila parixen, sakrekor arazpian, eta ja, hartu du uh, argazki bat. Mm. Eta ez, bi artistak, hoi hemen dira, barrenen dira. Bai, bai, sartzen dira, zenta hor eh, argazkian, bai, badira, bi pertsonak beraz iten dutena argazkiak, gibelan jendainitz, turistak guziak hor dira, bai, bi artistak lortu dute piskat urbilago posizionatzen, simetrikoak dira, eta eh, duidu landua dela azkenean argazkia ola, bi pertsona horiek gehitzen baitira, alta zute posizio berezirik hainera. Ez bat ere, eh, haien uh, da uh, argazkien uh, mesua aldatzea. Zada importantena, idekia izan da dura bi urte museo berezi bat, museo selfie. Ba, ez da museo bat, da museoetarat berriz jende jendea mugimendu bat izan da Twitteren, hashtag batekin, joaten altzinen uh, ah, eh, bai, bai. zera muge dutalat, eta selfie bat hartu obra batekin. Zer da, zer da obra zure burua edo, edo gibilan duzun eh, obra. Hau da, argazkiek zer duten elementu ipotanteena, Eta bi horiek, bi artistik horiek, eh, mesu dute. Deitzen da Ghost of Your Souvenir. Ah. Zure oroitzapenen mamua. Hori da. Bozira beti ongi ikusten alere, eh? Ez, baina gero argazki horiek imprimatzen dute eta erakusketa bat egiten dute, eh? Zekin duen hori, uh, badira greko uh, zutabeak edo, bai? Bai, Pompei edo lako. Bai, eta mm, zekit, um, bat, neska, kuadria bat, uh, argazki bat, uh, zerfi bat hartzen, eta justuki bedean, -hmm. bada, dela Marion. horren dakizularik uh, Marion dela, ebe ez duzu uh, grekeko zutebeak ikusten, ez duzu neskak ikusten, ikusten duzu neska, bai. Marion. Charlie bezala da, bizo askatzen duzu. <laughs> bai, bai, bai. Bon, dute haien eh, horpiga or ongi ikusteko ere, eh? ala. Gero, bon, selfia ipatzeko badu alde egozantriko bat, ez azkenean beti bada pertsona bai, hori ikusten da. Bai, bai pertsonaren uh, eh, garrantzia argazkitan, eh, zer da hor argazkitan hartoa, dorea edo pertsona bomba da hori. hor artista horiek ere. Azkenean, hoien burua erakusten dute, maite dute ere... Uh... Bai, me bada des, artistiko bat. Bai, bai, bai. Atxeman dut interneten ere, nola Photoshopekin, uh, argazkietan jende guztiak kentzeko, metodo berezi bat. Zenta, orain, Adibidez, eh, hori uh, la ikusteko. Mm. Eh, joaten mm -hmm. uh, ezin du, du, duzu uh, la, la jokon bakarik arsenal. Bet, bat bat hartzen. Artzen. Horain, photoshopekin, arsenal dituzu argazkia, tratatu eta gero, uken, duzu uh, la bakarik. Bai, bon, zabizik interesgarria hartzea argazki batean la Eh, museoan, eh, fe, baditu zakit zonbat uh, erreprodukzioa, fitxa, obeagoa kalitatean ez? Obekioa da, zure burua ikustea mm, lajokondekin. Bai, hori da selfie joien ideia. Ba, bai, bai, bai, hor, berriz. Bai, inkrustatzen dira eta... Bai. Ba, nik politatxe baten duen desmartxa. Hala, argazkien mesua aldatzea. Mm Hala. Eta selfieak... Uh... Egitea maite duzuzuk? Ez. Egiten dituzu? Ez ditut... Uh, uh, batzutan, ditut ez. Be, ditut, baina ez ditut eh, xare uh, sozialetan emaite. Ba, nik askotan ere ez, eh? Ez, ez, ez, nik tratezen balin badut uh, Marcos Play ekin, bai, baina, bon, uh, ene ez, ez, ez. Nundik edu da, zuz ustez, eh, moda hori gaur egun eh, denek eh, oien buruaren argazkiak hartzea? Ba, nun bait, leku batu kaitea. Izar bat bilakatzen zira? Mundu untan, xade sozialen untan, uh, leku minutu bat, starbat star bat izatea, uh, izar bat izatea momentu bat ez, hala. Berena da, me justuki pentsazten zinemaldia baita momentuntan donostian, ah, hainitz izar badira momentuntan, eta badira pertsona batzu zu hori egiten dutena, ere berdin, bai. emaiten dira eh, be jende famatuen erdian, eta argazkiz eh, ateratzen dira magazinetan, eta batzuek hien eh, bizia pasatzen dute olako ekintzak egiten. Bai, edo... Telebistan, Bai, bai, bai, bai, eta... Sarkozik iten du ere, eh? edo nuen agertu behar eta agertzen da. Bai. bai. justuki eh, ez uh, nuke salatu nahi, baina hemen ere baiona aldean badugu politikari bat biziki ona dena hortarako, eta aldi guzi hola badelarik ekintza bat, uh, manifa bat, uh, elkarretaratze bat, ikusten duzu fenomeno hori, pertsona hori, politikari hori, uh, kolet deitzen da, ez dugu salatuko, eta beti mugitzen da, eta argazkilariaren lekuan e- ezartzen da, beti hor da. Bai, bai, bai, ados, ah, bai, ongi. Zinez, eh? Ados. Oartuko zira, begiratu, uh, eh, telebistan ikusten baduzu uh, agerraldi bat eta hor balin bada, ikusiko duzu bere erria, ikusiko duzu bere gorputza hor erakusten duela, zinez, presentzia beti hor ekarri nahi duela. Ah, eta hori fenomeno hori egia. Bai, bai, eta hor zen nahi, eh, ez dela fenomeno berri bat, badut nik hemen argazki batzuk lehen galakoak, eta Bada norbait, beti akaskidan beti akazen dena. Ah, bai. Bai, bai, adibidez, bada um, ofiziaren uh, auto bat, Hanean badira uh, militar batzuk, eta bitartan ber argazkia eta bera e, erdien da ere. Mm. Hala, agertzen da. Bain. Bai, beda bai, pixkat, uh, bai, presentzia baten erakusteko beharra, edo hor dela, existitzeko... Uh, bai. manera bada. Baina, zonbat demorarako. Zonbat, uh, zonbat demorarako hori agartzen, fin, zenta argazkiak ateatzen dira egunero ezakit zonbat. Uh, Gaur egun, bai. Bai, bai. Euh, aldiz hor egiten dutena atxikitzen da hor euh, bi artista bi horiek uh, zenta uh, errakusketak eten dute eta mm. ala bon, zure burua ikusteko balin bada bon. Mm. bada Forrest Gump pelikula ere bai. Forrezgan bera agatzen da edo Ah, ere... Uh... Abai, izan zorritzen. Bai, bai. Omen izan da kenedilekin eta ezakit... Selfie uh, gorena izan da ah, zeruan. espazioan hartu, uh, hartu zen bat. bai, munduarekin gibelan? Bai, bai, bai, hori da. La klas hor, dena irabazi du. bai, bai. Berbara proposatzen dugu koleti egita erakusketa bat, eh? Bai, bai. Bakarik behar aurpegia ikusten da edo gorputza osoa? Depen du ah, behar bat bere helburua eta eh, egun batez aintzian izatea, bere gorputza osoa eh, eh, ikusteko? Egun batez. Egun batez. Esperantza osoa dugu, be ala, be, hortan agurtuko gira gaurko? Bai. <laughs> Ez, gau egun nik iten duten e, uh, zangoen uh, argazkiak. Bai. marazki bat, beraz, uh, marraztu zure zangoa. <laughs> bai, bai, bai. Zer tristezia. Bo, mile esker, Marko? Eta besta diarte? Bai, besta diarte, Bai. eta markoren marazkia ere atxamaiten handu zu esarean Twitteran balin baziste, ez baziste ere, itzulinio bat eginez, sekatu itz putz eta atxeman duzu markoren marazkia itz eta putz eta selfieak na, xirik eta elkarrizketa bat ere abiatu da itz dioko batzuekin selfie inguruan. Laster gurekilan ilan, xan alkat, Silaba, larumaten abiatzen da bertso txapelketa unen lehen kanporaketa eta puntuka emanaldi bereziak ere izango dira Euskal Iratietan aste azkenero, lehena gaur, berekin setasun guziak mementuz bostak eterdi Euskal Iratietan, berriak zurekin Bernadetar gain. Azken egunetan agertu diren herrien arteko elkargoaren kontrako errekursoak ez tabadatu dira barda iparaldeko elkargoa xutik ezartzeko lanean ari den hautetxien gidaritza batzordean baionan gehiengo argi batez erabakia izan da lantaldeetako arduradun nagusiak etzirela izanen heleparen kontra errekursoa pausatu duten hautetxiak. Herritarrer hitza emaitea dela gakoa eta joko demokratikoa hori dela, maialen iriarte, EH Bildu koalizioan gipuzkoako zerrenda burua, goizberriko gomita zen, eskualeriko herritarrek buru jabetza gehiago nahi badute, edo independentzia, hautua berena izan beharko dela eta ez estadoena zion, ipar euskal herria urratxe interesantak emaiten ari dela, txemeiten du maialen iriartek. Thank Apiletik unat Nafarroan ETB etzuten hartzen ahal UPN alderdiak egin salaketa batengatik seinalea itzaltzerat behartuak izan ziren, biarretik goiti Nafartarek berriz ikusten ahalko dute ETB, Nafarroako gobernuak eta eusko jaularitzak ustailean izenpetu zuten hedatzeko akordioa. Berriunta hiruetan ogoi bat kabala hiltegietan inkesta egin ondoan, berrogoi bat arduradun entzun ondoan, deputatuen labo, lan batzordeak txosten bat plazaratu du hainbat proposamenekin, joan den prid maderan izan ziren gertakari lahien ondotik, deputatuek lan bat ere mandute, proposamen hausia da, bideoaren baliatzea helburua kabalen untsa tratatzea azken memento arte bai eta ere langileriaren baldintzen hobetzea. Gaur emanen diote donostia saria zigurne Weaver aktoreari atzo heldu zen donostiako zinemaldirat eta sariarekin batera ipar amerikar aktorea Monster Colts Juan Antonio Bayonaren hauzken filma aurkesterat ere etorri da. ondarribiko kale edar horiek eh, Bilboko auzo langile, langile batekin aldatu nituen, eta ez, pues, segurazki ez da ondarribitar gehienek egiten dutena, baina ondarribin ere horrek badauka lekua. Amapola Morea, bi aste azken ez behin, arratseko bederatzietan, euskal irratietan. Ez da errexea, ere langile dertzalen batzordea sindikatu bat gara jontan langile borroka antolatzea lantokietan zer den jakitea bizitza mediatikotik eh, askotan botana eh, gaituztenean. Asteazken hontan Ainoa Etxaide. Mena, lukanka, lukanka horrek, ez dik aski piperik? Me, mena, ez dik aski gatzik, eh? eta gatz gu eguerdiko eman kizun berria. Osagari kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe jokiak! Bo, bo, ezakalak, ezakalako guerra! Bo, eta eh, eh, beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita oen bako txartin, duztu diazta, peiperreta gatz! gatz! uinak klima aldaketa eta itxas ertza izendatu kongresua izanen da ugiaren ogoita zazpian irungo fiko ban. Gai hortaz mintzatzeko azti zentro teknologikoko Xavier Irigoien gure gomita da ostegun goizian. Itz eta itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Eta prentxan, ipagaiak tenore honetan zer dira berria.eusekin abiatzeko, berriak segitzen du beraz bere elkarrizketen itzulia, eh, hautagai uh, desberdinekin, pili zabalaren ondotik inigo urkulu, beraz eh, bere lekua zen atzo, aurrera eta gaur osoki irakor gaiduziena, eta eh, gaur beraz elkarrizketa aurrera pena maialen iri arterena, EH Bilduko hautagaiarena, galdera desberdinak hemen bideoan ikusten duzina eta beraz esaldi hau azpimagatua momentuz ere serkiak ez nau asko kezkatzen adostutakoa izan da dira orain nahiago dut erri honen arazoei auge egin. Eh, bestalde, EITB Nafarroan eh, berrietan aipatzen zuen bezala Bernadetek, ETB bat ere mu autonomikoko hogeita maseiaren multiplex kanalaren bidez ikusi ahalko da, eta ETB bi eta ETB iru aldiz ere mu lokalerako erabiltzen diren multiplexen bidez. Bon, ez dugu dena ulertzen, baina ondorioa beraz, Nafarroan biartik aintzina eh, Euskal Telebista ikusten ahalko dutela. Horri buruz, justuki anekdota txipi bat, zidu ezten ere artikulu bat egin baitute. Ehm, be, Euskal Telebista filmatzen ari zela haste buruntan uh, eh, bere mankizuna gailuga deitzen dena, mendiak eh, igotzen dituzte, hor, andoni aizpurua eta besteak, eta galdu dute zerbait, haien dronoa galdu dute siberoko mendi gainoietan, hor duan ez dakit nola, edo eskapatu zaien, edo bere askatasuna hartu duen dronoak, baina nidudiz, sekatzen dute igandetik eh, Euskal Telebistako langileak. Bestalde berrian ere uh, eh, getxoztar bat hildute Mexikon, baitu ondotik, hori ere berrian momentu untan, Maria Biliari baiketa espresa egin zioten eta hil egin dute, joan zen ostegunean agertu zen gorpua, baitu zutenetik bi egunetarat getxon sortu zen eh, bera eta han bizi izan zen, harik eta duela hiru urte Mexikorat joan zen arte. Berrian beraz, xeetasun gehiago. Argian Euskal Gintza ipagai eta Euskararen normalizazioa, Euskararen normalizazio prozesuari epeak jartzeko garaia dela aldarrikatu du kontseiluak. Ezinbestekoa da orain artekoak baino, pausu sendoagoak egitea Euskararen ezagutza eta erabilera gizarte ere mu guzietarat edatzeko neuri eraginkorak hartzea. Euskararen normalizazio prozesuari epeak jartzeko garaia heldu dela azpimarratu dute eta mm, alderdientzat ama neuri biltzen dituen dokumentua prestatu dute bada garaia beraz lemarekin kontseiloak egiten duen uh, eh, kampaina irekitzea ganen dugu hauteskundeak direlarik eusko biltzarek teknikoak igandean, ea? Batzuek kontutan hartzen duten Euskararen gaia hori biskat uh, eh, ez da delarik ere uh, ba, azken kampaina untan. Argia eguna ere aipagai, argian biztan da, jan eta edaten duguna ere bagara, argia eguna beraz eginen dute uh, urrian, urriaren, urriaren, urriaren, eta ez dut data atxamaiten. Uh, urriaren lehenan, ara, ondagoako uh, eh, aurre plazan izango da argia eguna aurten, setasun guziak, biztan da argian. Eta giren torturak ziurtatu dituzte aldiz suitzako bi adituek. Garak eh, jaso duenez dokumentua, kasu bakana ez dela azpimagatu dute, hots tratutxarrak oikoak izan direla inkomunikazio aldian Espainiako polizia etxeetan, txapartegi estraditu ez dezaten eskatzeko, ireilaren ongeian elkarretaratzea egin zuten Bilbon, suitzako kontsulatuaren aurrean, suitza beraz, uh, olako eh, arazo batekin da bere, Eskubidekin kontradikzioekin eta beraz bere extradizioaren inguruko galdea beti hor da. Helegitearen eh, sinatzaileak ez dituzte gidaritza batzordetik kanporatu, eh, kaseta puntu eusenden den titulu hori untan, elkargo bakararen gidaritza batzordeak, elegitea izenpetu duten kideak taletik ez kanporatzea erabaki atik, elegitea aurkestu duten kide horiek ez zingudute ardurarik ukan komisioetan. Eh, bestalde, eta hori ere, uh, media bazken, aipagai, bestalde eh, zinemaldia uh, bat, azalpen arrazoinalik gabeko jarrerak gogorki urbilarazten ditu Playground filmak, Filmaz beratxetasunak hemen, eta se askaren kampaina behia zere irureun mila euro behar ditu liseo berriaren materialaren zat berrietan aipatu dugun Bezala. Endaiako eskolaz ere pundu bat egiten du media bazkek eta zudestekin bukatzeko zarko ziren proposamenak kaleko, uh, kale iriko beraz, prantzia eh, iparaldean den iriaz atera bideak eh, bon, hemen duzu irakur dena ez dut irakurri zein diren bere proposamenak. Eta bestalde ere horreintxetan bideo bat agertu dena e, eh, Zea Maizek diskoa laster kaleratuko duela. Sarean eman du bideo bat, beraz azaroaren iruan aterako da aho eta momentuz bideoan ikusten dira haien instrumentuak prest-prestak oien eh, musika saioak abiatzeko bainan ez dugu haien diskoaren tonurik edo soinurik entzuten oien aurrera pen eh, kantua beraz komunikazioa eh? gerozta gehiago egiten den bezala amaizen maizen disko beraz azaroaren iruan eh, durangoko azokaren prestatzen talde guziak Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Eta bertsolariak ere prestatzen ari silaba abiatzen eh, baita siberu alapurdi basena farroko eh, bertso xapelketa larun batean abiatuko da doni bane lehen kanporaketarekin Laster gure gomitarekin aipatuko dugu, sanalkatekin, puntiuka emankizuna, euskal Jatietan den emankizuna beraz bertsoaz aldatuko da tenorez. Aste hartetan eh, hilabetero dena, aste azken guziz izango da hor silabaren garai untan, zazpion hontan beraz gure bazterrak emankizunaren ordez, sanalkatekin xetasun guziak laster. Bertxoka, bertxoka! Bertxoka, bertxoka! Bertxoka, bertxoka! bertsoka bertxoka kantua. Zura taldeak eh, sortu zuen kantu hau 2000 eta behatzean bertxolari txapelketa nagusirako kantua hor Euskal Herri osoko txapelketaren orain aldiz gure gomitarekin Lapurdi, Siberoa eta Basena Farroko txapelketa ipatzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta hitz eman bezala, gurekin dugu, xanalka, tarratxalde hon? Tarratxalde hon, arantxa. Puntiuka eman kizuna, prestu duzia sarriko? Bai, bai aspaldian. Bai, <laughs> Bo, bai. puntiuka eman kizuna, beraz, eh, urte guzian hilabetero alko da euskal irratietan, bertxolaritzaz, biztan dena. Baina hor, xilaba, xilaba abiatzen baita, eh, aste azkenero, beraz, saio bat prestatuko duzie, haimarkarikarekin. Bai, hori aimar karrikarekin izanen da, silaba, behepatu duzun bezala, uh, eh, silaba hori biako itzuntan hasiko baita donian elo itzunen, ebe eh, uh, eh, ondotik haste guziz, ebe haintzineko haste iraganden saioaren uh, bilduma handi bat eskeneko dugu aimar uh, karrikarekin, hala, silaba hortaz, uh, saldi labur bat hastapenean, eta ondotik saioa entzuten nalko da puntu kamenan Ados, ah, eta mm, egina nituzi olako kritikak, uh, bertso eri begira ato unek hori uh, txobera ontsaina, do maia espaituri patu edo lako gauzak? Bai, entxatuko gira, gero grabatuk, entxatuko bai gira grabatzea ere eh, saioaren ondotik, orduan, ah. ara, beruan bero izanen da piskat, Aipamen laburra egitea pentsatzen ginen, uh, eh, ara silaba ez baitute denek segitzen alko menturaz, eta mm -hmm. eginen saio alere ez osotasunean, baina ara, bildu maider bat eskaini, uh, behar ba, ala sola saldia gure kalakak eskat eh, bazter Aipamen bat eginen da, baina astapenian izanen da, gehien bat, eta eta ondotik saioa entzun gehizin. Eta zein bi bertsulari frustratuen eh, errola, eta ziak entzatuko duzi eh, berharik eta gaueko gaian beste bertso bat botatzen handibidez? Oh, ez dut, eh, ez ustez. <laughs> Benen, bai frustratu gisaiko girazteko, ez behituko bertartzen uh, txapelketa benen, ara, antolat zaile eta gisaiko gira, eta gero entzatuko gira, ala, bai, gure so kritikoa emaitzea, baina bo, eh, hala, uh, etxo bera ere, bai. eh, ondoko saioer ere eh, usteko lekoa, eta nahi mm. dugu azteko um, mm, plazer egin entzuleer, kalakak utzi, bertsoa eskainik, mm-hmm. hala, eta azte guziz zerbait entzuteko ukan ere. Mm -hmm. uh, larun batean, beraz, uh, abiatzen da xilaba, lehen finalerdia donibane loitzunen, lapurditik abiatzen da, uh, aurten ere ipatzen alda uh, be, zahar batzu, garen dugu, uh, berriz itzultzen direla? Bai, zaharrak, ez dira, ez dira zain zaharrak, baina uh, itzultzen dira, ebe, ametsak zaiuz bezalako bat, hain zineko txapleketan etzuena parte hartu, eta Eh, zaharrenetan eh, dugu eh, Ramuntxo Kristi, hono ere hor dena eta hor zeidoatea dibidez, horiek ere parte hartzen dute behit eta bezar kakotxean artean horien ondoan ere gazte batzua gertzen dira ordean. Eta uste dut aski idekia izan den ortengo gotxapelketa hori. Ega da badirela gazte berri batzu hor? Bai, ordean badugu Kermandiaz eta nahi asasko, horiek uh, arae gazte-gazte dira, sortzi urte, espanizoker, Eh, ara, joan den urtean uh, saio ederrak eskaini zituzten, bai bertso eskolean egunean egin zen gazten finalean, germandiazek uh, txapeldun rekuar arditsi zuen, eta gero Naia Sasko bigarren, eta horiek finalean ere agertu ziren Euskal Herrikoan, eta Naia Saskok ere leku ederra mm, azken fasean finalean, orduan, Hala, ikusten dugu bertso eskoletan uh, ilki ziren gazte horiek heldu direla ere txapelketera. Bon, plazeriten hmm. du. Mm. Zut, eh, badela, kontentizeitueko alde horteik ere. Amets, eh, txapeldunaren ondoan, beraz harituko dira ere, bada desafio hori ere horten? Bai, da, amets arzaiusek, eh, bon, kasik... Txapelketa guzietan parte hartu du, salbu duela bi urte, bon. Mm -hmm. Euskal Herriko txapeldun bilakatu zen doidoia intzineko urtean, ordean pentsu dut horren ondorioa izan zela. Eh, baina eh, bai bai, bai ametsar zaio, edo sustai kolina bezalako aserizarrak dituko ditugu, eh, mm hor dira. Be, uste dut garrantzitsua dela haulako gazte batzuentzat eta entzulegoaren ere mm -hmm. zenta horiek dute azkenean eta ordezkatzen silaba, edo Sibirua, Lapurdi eta Basena Farroa, bai Euskal mailan eta txapriketetan ere, orduan. Hara, beren esperientzia ikartzen dute eta gainera uste dut gazteak gora tiratuko dituzte. Mm. Uh, eh, entzunut ere, uh, ametsak zailuz adibidez hor hasi zela uh, eh, udo astapenean be Euskal Irratiak egunero entzuten prestaketa lanetan hori uh, sartzen dela azkenean piskat aktualitatean ere sartzeko eta be emengo aktualitateari piskat lotzeko. Bai, be posibieda eta segunez ere atxaldeko bostak eta seiak artean ere. Ba, hori eh, urte guztian egiten du, ne ustez, hori. Ah, bai, bai. bai, ditu. <laughs> bai. Eh, eta eh, kontxeratuko nuke beste bertxolariak ere bergau zeitea. Bai. Bai. Ah, bai. Zeta hori da, prestaketa, ezkira eh, oartzen ezen eta eh, aipatzen silaban eh, parte hartuko den bertsolari batekin, ez du aipatuko norden, baina egunero ikusten dut, eta erten zuen egia da, bada prestaketa bat, mezkira oartzen, ez duen uste kirolariak bezala, zela olako zinezko sartze bat hortan. Bai, Salvador zenak erten zin, bertsolari hona izaiteko, bertsela aktualitatea jakin ere, orduan, mm. nunbait prestatu behar da alde hortai, ez zait, eh, norbait uh, bere uh, bakartasunean bizi dena ez dina kasu egiten ere kanpoan gertatzen denari, ala, gaiak gaiek ekarriko dute kanpoan edo aktualitatean diren gauzak, orduan bortxaz jakinean izan behar da minimo bat, ez dute nahi behar dela uh, ala, jakintxona hondia izan, baina aktualitateaz minimo bat jakin behar da, gaiak horren inguruan ere gertatzen albaitira. Mm. behar ba, posible da ere izaitia ajunt uh, aktualitatetik kanpo, baina gogo eta zerbait eraman behar da zin, nahi bada azteko behar den momentu hortan eh, bertso nabota. Bai, bai. Ara, prestakuntza gero, ala, mm, dependitzen du zein bertsolarik, uh, egon guziz dituen txaiuak, uh, eh, bertsolari batek prestakuntza nahi eta ez egiten du, mm-hmm. trebaketa baita ere egon guziz hartziak, prestakuntza maila desberdinetan balin bada ere, egin behar da. Bai. Mm, Zaskenean egia da, eh, aktualitatea hartzen dugu, be, da bertso batan ere ongi dena, da tak referentzia bat ateratzea eta mm historio bat, eta... Bai, bebe, bai, bai, hori da, eta entzuleari ere eh, zerbait piztuko dakona. Bai. Horean, eh, bada, alde hortan ere, egiten dugu aktualitatea, baina prestakuntza ere, bada, doinuen aldetik, bada, neurien aldetik ere, nola, nola osatu bertsoa, horrean, prestakuntza maila handian prestakuntza zerbait bada egiteko. Mm, eta horren, zer da, bertsulariak eh, pixkat, uh, zakit, uh, batzu yoga eginez iratzartzen dira, beste batzu abdominalak egiten dituzte, bertsulariak bertsotan hasten dira, goizero? Uh, zakit, desberdinak diren energian, <laughs> mm -hmm. bakotxak bile teknikak ukein ditu, mentura zuriak badira ere, zakit, benen, uh, bakotxak egiten uh, du nahi din bezala edo. Eta zuk nola egiten zinuen adibidez, silabana parte hartzen zinuelarik? Prestaketa hori? prestaketa ebe ez nuen egiten. maitzetan ere agirizan, Eta... <laughs> Baina badakit, batzu ezakit, joiten dira ibiltzia, edo eh, horako gauzak egitea, hori eh, bako txak ikusten du, baina eh, da, ara, lasai egoitia momentu urtan eta ideiak ukaitia, eta behar den bezala botatzia, mm. ez da harik eta Mm Eta ez egin bezperan, eta kirolariak bezala azkenean. Ara, ara prestaketa. Lau finalerdi izango dira, hori da? Ordean bai, ehm, nik detuko nituzke kanporaketak hor, uh, ehm, aste buru untan eta ondokoan iraganen direnak, hor, uh, arituko baitira ama bibertsolari, eta hortik kanpo dituko dira hiru, eta beste, hiru agertuko dira finalain zinekoetan. Uh, sustraik, orina, madialen arzaius eta odei barroso, horiek baitziren ziren eh, lehen hiruak uh, azken Eta hor bai izen dira eh, lau final aintzineko, uh, eh, ordean lehena mm, bai gorin, uh, eh, urriaren sortzean, istuitzen urriaren ama bostean, aizilitzen uh, eta hogeita bian, eta gero ondotik larre soroan hogeita behatzen. Hmm, bada eksitazio tipi bat, ere? Piska bat, hor? Zu ikus legisa eta... Bai, bai, nik uh, placer du deia bertso entzutia, eta... Uh, ara, ikusi ze hori zen diren, uh, ara, uste dut, eh, entzureak eh, prazer hartuko dugun. Eh, eta gero, bai, bada, eksitazioa, diaketeko nor, nor pastuko den finala entzinekoetat, eta gero, hor, lau uh, finala entzineko izan baitira puntuazioak, eta lau uh, saioetan izan diren puntuazioak dute erabakiko ere finala, orduan. Ara, jakin min zerbait, bada, baina, mhm. bon, nik ne aldetik baditut favorituak eta uste duten zureak ere ordean. Ah, ez duzu errain biztadan hor diren? Ez, ez, ez zindut. Ba. Eta antolatzaile gisa ere ez zindut. Mhm, Komprintzen dut. Denek baditugu nik ere ez dute janen. Bo, untxa, xilaba larun batean abiatzen da, erran bezala, lehen kanpurak eta erekin doni bane loitzunen. Puntukan gaur beraz erraipatuko duzu? Hordean, eh, ez gira mm, interesatuko. Ara mhm. ez eta eh, behaimar imar eh, pausuan utzi dut uh, lehen untako eta bakarrik menturatu nizitia. Ez, joan den ideailaren amekan uh, Santa Mariana eletan egin zen bat. Mhm. Hor mm -hmm. ziren um, barkatu maialen lurambio, ametsak zaiu, sordei barroso eta usue alberdi, orduan horko bertsoaldi kasi guzia, bon, bertsoaldi honenak azteko entzun gehi izan dira. Ados, eta ziko dugu ere berdin eh, urte guzian eh, zehar ere piper eta gatz eh, emaiten egongo zirela ere Euskal Irratietan. Hala, ostiraletan, hala, piper eta gatz, ez dakit, piper edo gatz hainitzek hartzen dutan, baina ez ora, hala, bertsoaz, haipamen uh, jibibat izinen dugu ostiral guziz, eta hor ere, parada zen, uh, simunekin, horren uh, haipamen Bon, ea bertxotan asten zisten egun batez. Ikusiko, puntiuka, eman ankizuna bederen sarri izazpietatik haintzina, eta beraz hor ero, silaba Guziana aldaketa tipi bat egitarauan gure bazterrak emankizunaren kizunaren. Hor dez, ebe, sanarkat mil esker, eta lankide hui batek zion bezala, adiozin! Adiozin, adiozin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Silaba bertsolari txapelketa. Irailaren hogeita lauean, doni bane loitzuneko jabela aretoan, ahatsaldeko bostetan, lehen kanporaketa. Hame zaiuz, miren artetxe, egoitzelaia, nahi asasko, germandiaz eta jamuntxo kristi. Silaba txapelketa Euskal Irratien partaidetzarekin. partaidetzarekin. Ondarribiko kale dar horiek eh, Bilboko auzo langile langile batekin aldatu nituen eta ez pues segurazki ez da Ondarribitar gehienek egiten dutena baina Ondarribin ere horrek badauka lekua Amapola Morea bi aste azkenez behin arratseko 9 Euskal Irratietan Ez da erresia ere langile abertzalen batzordea lab sindikatu bat gara jontan langile borroka antolatzea lantokietan zer den jakitea bizitza mediatikotik eh, askotan botana eh, gaituztenean. Aste azken hontan Ainoa Etxaide. Uinak klima aldaketa eta itsas ertza izendatu kongresua izanen da ujiaren ogoita zazpian irungo fiko ban, gai hortaz mintzatzeko azti zentro teknologikoko Xavier Irigoien gure gomita da ostegun goizean. eta putz eman kizuna hortan bukatzen da gaur, bia rosteguna, beraz gurekin izango da Fred Beruet eh, eta Lenao taldearen disko berria aipatuko dauku. Fredek eh, gurekin izango da ere Maia Muruaga, kantuz kanturik ez, asteuntan baina zinemaldia bai, bera zinema zaintzeko komintzatuko gira, eta beste gauzain eta horretarazten tarazten beti euskalihatiak puntu webgunean atxemaiten aldu ziela hitz eta putz eman kizunearen eh, berezia, eta hori atxemaiten kronika guziak elkarrizketak eta beste, eta beste, eta beste. Txeiak euskalihatietan.